mario Piuzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori roman 14 kasseta 1 yo'l 10 minutlardan keyin uchalasi tong avtomobil yo'lidagi mehmonxona oldiga kelishdi va hovli tomon burilishdi Rocco lamponi sheriklarini mashinada qoldirib shvetsariyacha uslubda qurilgan kichkina kottejlardan biriga yaqinlashdi qattiq tepkidan eshik ilgagidan chiqib ochilib ketdi rokko xonaga bostirib kirib bordi yetmish yoshli filip tattaliya qip yalang'och holda hali mutlaqo yosh qizcha yotgan kravat oldida turardi rokko unga qarab to'rtta o'q uzdi to'rttala o'q ham qorniga tegdi so'ngra rokko orqaga sheriklarining oldiga qarab yugurdi uni o'nta stansiyasida tushirib qoldirishdi rokko yana o'z mashinasiga o'tirib avvalgi yo'l bilan orqaga qaytdi yetib kelgach bir necha daqiqaga Michael karleone oldiga kirib chiqdi va yana darvoza oldida soqchilikda turdi albert neri Bronxdagi kvartirasida politsiya formasini tartibga keltirishni tugatdi va shoshmasdan kiyina boshladi shim va ko'ylagini kiydi bo'yinbog'ini bog'ladi mundurini kiydi stuldan to'pponcha g'ilofi bog'langan kamarni oldi ishdan bo'shatishayotganda qurolni olib qolishgandi lekin kimningdir beparvoligi bilan politsiya nishonlarini talab qilib olishmagandi neri politsiyachi furashkasini qog'oz sumkaga joyladi mundir ustidan fuqarocha plashini tashlab oldi soatini tekshirdi 15 minutdan keyin pastga mashina keladi ana shu 15 minut ichida u ko'zguga qarab kiyim boshini sinchkovlik bilan tekshirib chiqdi hech qanday shak shubha qolmadi u chinakam politsiyachi qiyofasiga kirgan edi mashinaning oldingi o'rindig'ida roko lamponining ikki odami kutib o'tirardi neri orqaga o'tirdi unga qarashli tegaradan chiqishgandan keyin neri yelkasini silkidi fuqarocha plashi sirg'alib yerga tushdi plashni ko'tarib olmadi u qog'oz sumkachani yirtib ko'nikma harakat bilan furashkasini boshiga qo'ndirdi ellik beshinchi ko'cha va beshinchi avenyu burchagida mashina yo'lakka yaqin kelib to'xtadi neri tushdi g'aroyib his tuyg'ular bilan u beshinchi avenyu bo'ylab past tomonga qarab yurdi navbatchilik paytida ustidagi kiyim bilan ko'chalarni juda ko'p marta aylanib chiqqan edi odam ko'p edi u uch kvartalni bosib o'tib rokfeller markazi oldidan muqaddas petrik butxonasi ro'parasidan chiqdi u izlagan limuzin mashina shu tomonda to'xtash man etiladi va mashina qo'yish man etiladi so'zlari yozilgan qator ko'rsatkichlar tizmasi ostida hammaning ko'ziga tashlanib yolg'iz turardi neri qadamini sekinlatdi sal ertaroq edi u to'xtab xizmat daftarchasiga nimalarnidir yozganday bo'ldi keyin oldinga qarab yurdi limuzin oldiga borib qo'lidagi tayoq bilan mashina qanotini taqillatdi haydovchi taajjublanib unga qaradi neri tayoqcha bilan to'xtash man etiladi so'zlari yozilgan taxtachani ko'rsatdi va haydovchiga qani jo'na deganday ishora qildi haydovchi diqqati oshib o'girilib oldi neri yo'lakdan tushib mashinani aylanib o'tdi-da, haydovchi o'tirgan tomondagi ochiq oyna oldida to'xtadi xuddi haqorat qilingan odamday o'y so'ltamat bu yerdan jo'nab qolasanmi yoki ketingga chaqiruv qog'ozi yopishtiraymi dedi haydovchi beparvo javob berdi bo'limingizdan so'rab surishtiring tushuntirib berishadi "Hammayli, bunchalik tiqilinch qilib qoldingiz talonni cho'zing darrov jo'nab qol dedi neri aks holda aravangdan tortib tushirib kallangni uzib olaman haydovchining qo'lida o'n dollarlik qog'oz paydo bo'ldi o'sha qo'li bilan u pulni to'rt burchak qilib bukladi va nerining cho'ntagiga solishga urindi neri yana yo'lakka chiqdi va barmog'i bilan haydovchini imlab chaqirdi haydovchi mashinadan tushdi guvohnoma bilan tex pasportni ko'rsatdi neri ko'zining qiri bilan plaza zinapoyalaridan uch pakana semiz odam tushib kelayotganligini ular 5 avenyu tomon yurishganini ko'rib turardi ular barzini va uning ikki shaxsiy soqchisi bo'lib Michael Corleone bilan uchrashuvga ketishayotgandi neri ularni tanib ulgurmasdan shaxsiy soqchilardan biri barzini mashinasi oldida nima bo'layotganligini bilish uchun to'pdan ajralib chiqib oldinga yurdi nima gap so'radi u haydovchidan hech gap yo'q jarima to'ladim yangisiga duch kelib qolibman dedi haydovchi bo'lib bo'lib shu payt ikkinchi shaxsiy soqchisi bilan barzini yetib keldi yana nimalar bo'lyapti bu yerda g'udrandi u norozi ohangda neri xizmat daftarchasiga mashinaning nomerini yozib oldi va guvohnoma bilan texpasportni haydovchiga qaytarib berdi daftarchani yon cho'ntagiga soldi va qo'lini chiqarayotganda g'ilofdan to'pponchasini oldi u Braziliyaning bochkasimon ko'kragiga uchta o'q qadadi haydovchi va ikkala shaxsiy soqchi o'ziga kelib pana joy izlab juftakni rostlab qolgach neri o'zini odamlar orasiga urdi va burchakdan o'tib uni kutib turgan mashinaga yugurdi mashina to'qqizinchi avenyuga o'qday otilib chiqdi va chapga burildi furashkasini uloqtirib qayta kiyinib ulgurgan neri chesli parkka yetmasdan boshqa mashinaga o'tirdi to'poncha va politsiya kiyimi o'rindiqda qolaverdi ularni gumdon qilish boshqalarga topshirilganligini u bilardi bir soatdan keyin albert neri shahar tashqarisidagi uyga sog' salomat yetib olgan va maykl karlioniyaga hisob berayotgandi tessio marhum donning uyida oshxonada qahva ichib vaqt o'tkazayotgandi tom heygin kirdi maykl tayyor dedi u barziniyga qo'ng'iroq qilish kerak yo'lga chiqaversin tessio o'rnidan turib telefonga keldi barziniyning nyu yorkdagi idorasi raqamlarini terdi Brooklynga jo'nayapmiz dedi u qisqa qilib keyin trubkani ilib xeyginga jilmayib qaradi bugun maykl bizga g'alaba olib keladi deb umid qilamiz bunga mening ishonchim komil dedi jiddiy xeygen u tessioni oshxonadan ayvonga kuzatib chiqdi va ular maykl uyi tomon yurishdi eshik oldida ularni shaxsiy soqchilardan biri to'xtatdi xo'jayin alohida mashinada boraman dedi sizlar ikkalangiz oldinda ketarkansizlar tessio xo'mrayib heyginga qaradi menga qara bunaqa bo'lishi mumkin emas qurib ketsin hamma rejalarim ostin ustun bo'lib ketadiku shu payt ularning oldida yana uch shaxsiy soqchi paydo bo'ldi tessio ma'zur tutasiz men ham siz bilan birga keta olmayman, dedi keyin muloyimlik bilan yuzi cho'zinchoq Kaporegimi bir soniyada hamma narsaga tushundi va yuz bergan voqeani mag'rur qabul qildi bir soniya majolsizlanib tizzalari qaltiradi bu bir soniya davom etdi xolos keyin u darhol o'zini tutib oldi Michaelga aytib qo'y bu ajoyib amaliy tadbir bo'ldi u doim menga yoqardi keyin bosh irg'adi buni u yaxshi biladi tessio bir daqiqa tutilib qoldi keyin sekin so'radi tom eski do'stligimiz haqqi meni sirtmoqdan qutqarib qololmaysanmi heygin bosh chayqab ilojim yo'q dedi u shaxsiy soqchilar tessioni o'rab mashinaga olib ketishayotganini ko'rib turdi butun vujudi zirqirab ketdi tessio karleonelar oilasidagi eng yaxshi askar edi lyuka brazini hisobga olmaganda don undan boshqa hech kimga ishonmasdi afsuski shunday aqlli idrokli odam yoshi bir joyga yetganda katta xatoga yo'l qo'yib o'tiribdi maykl va'da qilgan uchrashuvni kutayotgan karlo ritsi tinimsiz kelib ketayotgan mashinalarni kuzatarkan asabiylasha boshladi biron bir muhim voqea sodir bo'lganligi aniq edi demak uni yana chetga chiqarib qo'yishibdi u sabri chidamasdan mayklga qo'ng'iroq qildi ichki soqchilardan kimdir javob berib maykalni telefonga chaqirgani ketdi va qaytib kelib karlo xavotirlanmasdan kutish kerakligini maykl tez orada bo'shashini aytdi karlo o'ynashiga qo'ng'iroq qildi uni kechki ovqatga olib borishga keyin unikida tunab qolishga kelishib oldi maykl uzoq ushlab turmasligini aytdi ish yuzasidan bo'ladigan suhbat esa har qanday holda ham ikki soatdan kam bo'lmaydi keyin vaqt ketkazmaslik uchun u hozir kiyinib olmoqchi bo'ldi yangi ko'ylakni endi kiyib ulgurgan ham ediki eshik taqilladi karlo eshikni ochdiyu mudhish dahshatdan tizzalari qaltirab majolsizlanib qoldi ostonada maykl karleone turardi uning qiyofasida karlo ritsi tushlariga kirib chiqadigan o'lim sharpasi mujassam edi maykning orqasida ichki hissiyotlarini zo'r berib yengib do'stiga sovuq xabar aytishga majbur bo'lgan odamlarday jiddiy holatda Heygen va Rocco lamponi turardilar ular uyga kirishdi Carlo ritsi ularni mehmonxonaga yetakladi dastlabki ruhiy zarbadan o'ziga kelgach asablar ishdan chiqyapti deb o'yladi u Michaelning so'zlari to'satdan urilgan kuchli jismoniy zarba bo'ldi uning ko'ngli behuzur bo'lib ketdi santino uchun javob beradigan payt keldi dedi Michael. karlo indamadi uning gapini eshitmaganga oldi keyin Valamponi ikkiga bo'linib o'ng va chap tomondagi devor yoniga borib turishdi Michael karlo bilan yuzma yuz keldi sen sonnini barzinining odamlariga tutib bergansan dedi bo'g'iq ovoz bilan Michael. singlimga kichkinagina tomosha ko'rsatgansan u, barziniga ishongansan Karlo karleonilarni laqillatish mumkin deb o'ylagansan shunaqami tasavvur qilib bo'lmaydigan qo'rquvdan har qanday g'ururni har qanday qadr qimmatni unutgan karlo ritsi qasam ichib aytaman men aybdor emasman bolalarim hayoti haqi qasam ichaman mening hech qanaqa gunohim yo'q mayk keragi yo'q iltimos qilaman bunday qilma mayk dedi barzini o'ldi filip tattale ham o'ldi dedi maykl xotirjam men bugun bir yo'la oilamiz hamma a'zolarining qarzini hisob kitob qilmoqchiman shuning uchun aybdor emasman dema yaxshisi bo'yningga ol karlo jim edi maykl deyarli samimiylik bilan davom etdi xo'sh nimadan qo'rqasan nahotki men qorindan tushgan singlimning beva qolishini istasam nahotki jiyanlarimning otasiz yetim bo'lib qolishini xohlasam axir men ulardan biriga cho'qintirgan ota bo'laman yo'q senga boshqacha jazo berish kerak sen endi bu yerda ishlamaysan hozir seni samolyotga chiqarib qo'yishadi vegasga xotining va bolalaring oldiga jo'naysan o'sha yerdan bir qadam ham jilmaysan men konniga pul jo'natib turaman bor gap shu lekin aybdor emasman dema meni ahmoq qilma g'azabimni qo'zg'ama qaysi biri bilan gaplashgansan tattaliya bilanmi yoki barzini bilanmi o'ldirmasliklarini eshitib yengil nafas olgan karlo ritsi tirik qolish umidida g'udrandi barzini bilan shunaqa degin dedi maykl sekin u karloni o'ng qo'li bilan imlab chaqirdi endi jo'na seni aeroportga yetkazib qo'yishadi karlo eshikdan birinchi bo'lib chiqdi boshqalar darhol unga ergashishdi qorong'i tushib qolgandi lekin park odatdagiday projektor nurlaridan charog'on edi mashina keldi bu uning mashinasi edi karlo tanidi u haydovchini tanimadi orqadagi o'rindiqda burchakka qisilib yana allakim o'tirardi lamponi eshikni ochdi karlo oldingi o'rindiqqa o'tirdi terdan ustidagi shoyi ko'ylagi jiqqa ho'l bo'lib ketgandi mashina tezlikni oshirib darvoza tomon yurdi karlo ritsi orqada kim o'tirganini ko'rish uchun boshini o'girib qaradi shu payt klemensa chaqqon epchil harakat bilan uning bo'yniga chilvir soldi karlo sapchib o'rnidan turmoqchi bo'lganda ingichka silliq chilvir terisini kesib ketdi qattiqroq tortilib tomog'iga chuqurroq botdi klemensa chilvirni bir necha daqiqa ushlab turdi keyin bo'shatdi karlo ritsining og'ir tanasi mashina eshigiga suyanib qoldi klementsa o'rindiqqa qulayroq joylashib oldida chilvirni qayta cho'ntagiga soldi korleonelar oilasi g'alaba nashidasini surishlari mumkin edi o'sha kunlari klementsa va lamponining zanjirdan bo'shatib yuborilgan regimeslari karleonelar mulki tegarasiga kirib olgan har bir odamdan shafqatsiz o'ch oldilar neri tessio regimesini boshqarishga jo'natildi barzini bukmekerlarning do'konlari yakson qilib tashlandi uning eng tajribali ikki jallodi malberi stritdagi italyan restoranida tushlik qilib tishini kavlab bemalol chiqib kelishayotganda otib tashlandi barzinilar oilasi bilan ma'murlar o'rtasidagi mashhur vositachi sport totalizatorining qo'riqlovchi farishtasi muvaffaqiyatli o'tgan kechadan keyin ippodromdan uyiga qaytayotganda otib o'ldirildi port kvartallaridagi eng yirik ikki sudxo'r izsiz yo'qoldi bir necha oydan keyin ular jasadlarining qoldiqlari nyu jersi botqoqliklaridan topildi qaqshatqich bir zarba bilan maykl karleonelar oilasining nyu yorkdagi jinoyatchi sindikatlar o'rtasidagi yetakchi mavqeini tiklab oldi agar singlisi konining nojo'ya xatti harakatlari bo'lmaganda maykl karleone bemalol g'alaba tantanasini nishonlashi mumkin edi konni bolalarni vegasda qoldirib onasi bilan uchib keldi limuzin park zonasiga kirib kelguncha o'zini ushlab turdi lekin mashina park zonasiga kirishi bilanoq onasining hoy ho'yiga qaramasdan tosh yotqizilgan ko'prikdan o'tib Michael karleone uyi tomon yugurdi Michael xotini bilan mehmonxonada edi konni xonaga otilib kirgan paytda key quchoqlab hamdardlik bildirib ko'ngil so'rash uchun u tomon yurdi biroq konni akasining boshiga yog'dirgan ta'na dashnomlar qarg'ishlardan dovdirab to'xtab qoldi razil ablah quloqni qomatga keltirib baqirardi u erimni sen o'ldirgansan otamning o'limini kutding senga to'g'anoq bo'ladigan hech kim qolmagach erimni o'ldirding sonyaning qasosini olding doim qo'yningda tosh olib yurarding sizlar hammangiz uni yomon ko'rardingiz lekin meni zarracha o'yladingmi baloni o'ylaysanmi o'ylab bo'psan endi nima qilaman u ho'ngrab yig'lab yubordi ikki shaxsiy soqchi nima qilaylik degan ma'noda mayklga qarab orqadan konnining yoniga keldi lekin maykl jim turar va singlisi hamma gapini aytib bo'lishini kutardi key iztirob to'la ovoz bilan konni o'zingni bos nimalar deyapsan dedi lekin Konni jazavasi to'xtagan o'zini bosib olgandi uning ovozi adovat husumat bilan to'la edi nega ering doim menga nisbatan sovuq munosabatda bo'lishini o'ylab ko'rganmiding uni nega bu yerda ushlab turganini o'ylab ko'rganmiding erimni o'ldirishni u boshidanoq ko'ngliga tugib yurgan otam tirikligi uchun jur'at etolmay yurardi otam bunga yo'l qo'ymasdi ering buni bilardi shuning uchun ham kutib turgan keyin esa bizni shubhaga qo'ymaslik uchun o'g'limizga cho'qintirgan ota bo'ldi toshbag'ir hayvon sen eringni kimligini bilaman deb o'ylab yuribsanmi u karloga qo'shib yana qancha odamlarning yostig'ini quritganini bilasanmi gazetalarni o'qi barzini tattaliya boshqalar hammasini mening mana shu akajonginam o'ldirgan u mayklning yuziga tupurmoqchi bo'ldi biroq quruqshab qolgan og'zidan tupurgi chiqmadi uyiga olib borib vrach chaqiringlar dedi maykl orqadagi ikki shaxsiy soqchi Darrell Connie'ning qo'ltig'idan olishtida sudrab ketishdi key istirob to'la bo'g'iq ovoz bilan so'radi maykl bu gaplarni u qayoqdan oldi uning qanaqa asosi bor bunaqa deyishga maykl yelka qisdi bu uning odatdagi jazavasi key uning ko'ziga tik qaradi maykl axir bu gaplarning hammasi noto'g'ri-ku. iltimos qilaman noto'g'ri de maykl horg'in bosh irg'adi albatta noto'g'ri menga ishon senga mening ishlarim to'g'risida savol berishga birinchi va oxirgi marta ruxsat etaman va javob beraman bularning hammasi yolg'on u hech qachon bunchalik ishonch bilan gapirmagandi u keyning ko'zlariga tik qaradi key unga ishonish uchun birga yashay boshlaganidan tortib hozirgacha to'plangan bir biriga bo'lgan ishonchga tayandi key unga ishondi u tavba tazarru qilganday kulimsiradi va o'pish uchun mayklga yanog'ini tutdi ikkalamiz bir qultum bir qultumdan oladigan payt bo'ldida dedi key u muz olib chiqish uchun oshxonaga kirib ketdi va o'sha yerda turib katta eshik ochilganini eshitdi key mehmonxonaga mo'raladi shaxsiy soqchilari kuzatuvida klemensa neri va rokko lamponi kirishgan edi maykl keyga orqasini o'girib turardi key erining qiyofasini yon tomondan ko'rish uchun oldinga yurdi shu payt klemensa uning eriga murojaat qilarkan tantanavor ruhda don maykl dedi Michael qay ularning hurmat ehtiromini qabul qilayotganligi keyga ko'rinib turardi Michael bir qo'lini beliga tirab bir oyog'ini oldinga bosib sovuqqon ketkaygan holda turardi yon tomondan ko'rinib turgan qiyofasida sovuqqonlik va hukmron kuch mavjud edi kaporigi melar uning oldida hurmat bajo keltirib tik turishardi shu chog'da key konni Michaelga qo'ygan ayblarning hammasi to'g'ri ekanligini tushunib qoldi u qaytib oshxonaga kirdi-yu, ko'z yoshiga erk berdi to'qqizinchi qism o'ttiz ikkinchi bob amerikadagi oilaviy sindikatlar boshliqlarining eng qudratlisi mavqeini mustahkam egallash va nihoyat oilasining g'alabasini shu bilan yakunlash uchun maykl karleonega bir yil mobaynida nozik diplomatik abjirlik ko'rsatishga to'g'ri keldi o'n ikki oyni u long bich shahri yaqinidagi shtab kvartirasi va las vegasdagi yangi uyi oralig'ida o'tkazdi yil tugashiga yaqin qolganda nyu yorkdagi hamma ishlarni bir yo'la tugallashga va mol mulkini sotishga qaror qildi u ish bilan band bo'lgan paytlarda key yuklarni joylashtirish va jo'natish bilan shug'ullanish uchun uydagilarni oxirgi marta long bichga olib keldi ko'chish bilan bog'liq bo'lgan mayda chuyda ishlar to'lib toshib yotardi korleonelar oilasining ustunligi mustahkam bo'lib qolgandan keyin klemensa undan oilasi bilan ajralib chiqdi rokko lamponi kaporegimi lavozimida qoldi albert neri oila tomonidan nazorat qilinadigan hamma mehmonxona qimorxonalarida xavfsizlik xizmatini boshqaradigan bo'ldi xeygen ham Michael boshchilik qilayotgan g'arbiy sindikatda ishlay boshladi vaqt eski jarohatlarni davoladi konni Karleoni akasi bilan yarashib oldi oradan bir hafta o'tmasdan u ukasining oldiga bosh egib keldi va jahl ustida ancha muncha bema'ni gaplarni aytgani uchun uzr so'radi oradan bir yil o'tmasdan ikkinchi marta erga tegdi key adams Karleoni katoliklar mazhabiga o'tib erining qarindosh urug'larini behad xursand qildi o'zi ham kutmagan holda u nevadada yashashga ko'nikib ketdi bu joylarning to'q qizil tosh qoyalarini daralarini jazirama sahrolarini ko'llarini to'satdan paydo bo'ladigan salqin shabbodalarini hatto issig'ini ham sevib qoldi o'g'illari ponilarni minib olib sayr qilishardi poni bu kichik pastak ot uyda shaxsiy soqchilar emas oddiy xizmatkor ayollar xizmat qilishardi maykl ham bu yerda betashvishroq yashay boshladi qurilish kompaniyasining sohibi sifatida korchalonlik klublari va jamoatchilik komitetlariga a'zo bo'lib kirgandi garchi o'zi ochiq oydin aralashmasa ham mahalliy siyosatda yuz berayotgan voqealarga katta qiziqish bilan qarardi turmush yaxshi edi nyu yorkdan butunlay ko'chib ketishganidan va las vegas ular doimiy yashaydigan joy bo'lib qolishidan key behad xursand edi bemor uzoq yotgandan keyin kasalxonadan chiqishni qanchalik sabrsizlik bilan kutsa key ham yangi joyga ko'chib ketishni shu qadar sabrsizlik bilan kutardi bugun oxirgi kun key adam skarleone erta tongda uyg'ondi tashqarida uylardagi mebellar yuklanadigan avtofurgonlar motorlarni gurillatib turganligi eshitilib turardi kechqurunga borib oilaning hamma a'zolari shu jumladan don karleonening bevasi ham las vegasga uchib ketishadi key vannadan chiqqanda maykl yostiqqa suyanib yotib sigareta chekardi bu qanaqasi cherkovga juda serqatnov bo'lib qolding bozor kunlari borsang mayli e'tirozim yo'q lekin har kuni ertalab borishga balo bormi yo qaynonangdan orqada qolmoqchi emasmisan key kravatning chekkasiga o'tirib paypog'ini kiydi birinchi yo'l tugadi